tuli sõda, läksin sinna, smoking soni maha jäi. ruutjäi maha pelgu linna, nüüd tema saksalasega käib. kes võib noorust, noorust keelata, kui noorus tahab, taha keerata. kes võib noorust, noorust keelata noorus tahab, taha keerata. keegi tahab osta akut, hambakulla pakub, sest sõdurpoiss, sina perset laku, kuulihauke täis su veest, kes noorus, noorus keelata kui noorus tahab, taha keerata, kes võib noorust, noorust keelata kui noorus tahab, taha keerata, pealtpoolt põlvi puid saad kilo, altpoolt põlvi meeter puid. linnahau ja linna ilu maksab ainult türalui, kes võib noorust, noorust keelata, kui noorus tahab, taha keerata, kes võib noorust, noorust keelata norsta tagerata, Kadrioru puude vilus, siidipesu kärises. tuttav tott sealt Pelgu linnas, plangun ajale varises. kinopilet paugu tasuks, talle ka pihku pisteti kõik, mis teedleb rahva kasuks, kas likud maas või istukil. kes võib noorust, noorust keelata, kui noorus tahab, taha keerata. kes võib noorust, noorust keelata, kui noorus tahab, taha keerata. isamaa on hädaohus teda ka kaitsmas Eesti mees öisel vitt on suures nohus siiber sitaaugu ees. kes noorust, noorust kelata, kui noorus tahab, taha keerata. kes võib noorust, noorust kelata, kui noorus tahab, taha keerata. küll me ükskord teeme soti ees jääb võitjaks, eks me näi. kas väsinvit või munnikoti, kas ots või Mister Mäe, kes võib noorus, noorus keelata, kui noorus tahab, taha keerata. kes võib noorus, noorus keelata, kui noorus tahab, taha keerata